Staajabika na walimwengu kutoka nchi ya Norway. Msimulizi wako katika makala hii ya leo ni mimi atha Daima, na pia anapatikana katika Instagram kwa jina la atha Daima. Norway ni nchi ya Kiskandinavia yenye ukubwa wa takriban kilomita laki tatu na saba na kutokana na data ya mwezi Novemba mwaka 2020 nchi hiyo ina wakazi milioni tano laki tatu themanini na tano elfu na mia tatu. Nchi hii inapakana na Sweden, Denmark, Finland na Urusi. Katika Norway kuna mji unaitwa Longyearbyen. Basi hembu tuangaze mambo ya kustaajabisha yenye kufanya mji huu kuwa ni wa kipekee katika ardhi ya Ulaya na duniani kwa ujumla. Jambo la kwanza, je, yeah, unamjua mnyama aitwaye kulungu? kwa Kiingereza anaitwa reindeer. Huyu ni mnyama kama swala ila anakuwa mkubwa na ana mapembe kama miti yenye matawi makavu. Katika mji huu mnyama huyu huzurura mitaani kama wanavyozurura mbuzi wa Buza au vingukuti machinjioni. Jambo la pili, hairuhusiwi kufuga mnyama aina ya paka. Wengi wanadhani sababu ya katazo hili ni imani za kishirikina ila ukweli ni kwamba mji huu ni makazi ya aina fulani ya ndege, ndege ambao ni hapa ulimwenguni na pia wamejazana huko, na paka ni adui mkubwa wa ndege hawa. Hivyo mamlaka ya serikali imekataza ufugaji wa aina yoyote ya paka. Ni kosa kisheria na madukani hutakiwi uza vyakula vya mnyama huyu paka. Jambo la tatu, katika mji huu jua haliwaki kwa muda wa miezi minne. Kila mwaka mnamo tarehe 25 mwezi wa kumi jua huwaka na haliwaki tena mpaka miezi minne ipite na kuwaka kila tarehe nane mwezi wa tatu. Jambo la nne, kuna sherehe inaitwa Solfestuka. Sherehe hii ni kimila ila huwa inafahamika kitaifa. Husherekea kwa wiki nzima, ila huanza kwa kukutanika pamoja na kuanza kulisubiria jua kwa hamu na hukutania katika hospitali kuu ya mji huo, kwani jua huanzia huko. Jambo la tano ni utamaduni wa wageni kuvua viatu kuanzia nyumbani, kanisani, hotelini mpaka sehemu za kitalii. Wala hauruhusiwi kuingia na viatu kabisa. Ukifika mlangoni, unapewa ndala ili uvae baada ya kuvua viatu vyako mlangoni. Jambo la sita Mji huu ulianzishwa na Marekani aliyefahamika kama John Longyear. Ulianza mwanzoni wa mwaka 1900 na mwaka 1906 kupitia kampuni yake ya kuchimba makaa ya mawe akaajiri watu takribani 500 na mji huu ukaitwa Longyear City. Jambo la saba kubwa kuliko yote ni huruhusiwi kufariki na kuzikwa katika ardhi hii. Marufuku hii inawafanya watu aidha wanapotaka kufa au wanapojijua wanakaribia kufa, kujisogeza mji wa jirani na kufa huko, kisha kuzikwa huko. Sababu kuu ya marufuku hii ya watu kutokuzikwa katika ardhi ya Long Ear ni kwamba ardhi hii ina ubaridi muda wote na ardhi yake haiozeshi vitu vyenye kumaanisha miili ya binadamu. Katika nchi hii haiwezi kuoza kabisa, na zaidi ya yote hakuna sehemu ya kuzikia na ndiyo maana ni marufuku kwa mtu yoyote kuzikwa katika ardhi hii ya Long Ear. Mpenzi mtazamaji, nilikuletea makala hii ni mimi Arthur Daima, na pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.